Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 17, 2007 Inordinahan bilang pari ang kauna-unahang ethnic Mangyan priest sa bansa. Libo-libong mananampalataya ang nakiisa sa ordinasyon bilang pari ni Hanuno Mangyan, Gabayno Kalinog Oybad sa Bulalakaw Cathedral Oriental Mindoro. Pinangunahan ni Bishop Varlito Kahandig, Vicar Apostolic ng Kalapan, ang seremonya ng ordinasyon gamit ang kanilang lokal na dialekto. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.